keyingi darsimiz taavvuz tasmiya taavvuz nima auzu billahi minash shaytonir rojim deyishlik taavvuz aytish qanday amal javob qur'oni karim oyatlaridan birortasini o'qiydigan kishiga avvalo taavvuz aytish mustahabdir tasmiya nima javob bismillahi rohmanir rohim deyishlik uni basmala deb ham atashadi basmala aytish qanday amal qur'oni karim suralaridan birini boshlaydigan kishiga basmala aytish sunnatdir basmaladagi ar rohimning mimi qaysi suralarning boshidagi harflarga qo'shib o'qiladi javob ar rohimning mimi qur'oni karim suralaridan o'n bittasini boshida sukunlik harflarga qo'shib o'qiladi ular fotiha surasi anom kaf anbiyo saba fotir qamar ar rohman al haqqo alaq qoriya suralari buni qoidasi shuki بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين deb o'qib ketiladi demak rohimidagi kasrani alhamdulillah misol uchun lomiga urib aytilib ketilaveradi endi ar rohim ning mimi nechta surada sukun bilan vaqf qilinadi ar rohim ning mimi to'qqizta suraning boshida vaqf qilinib sukun bilan o'qiladi ular muhammad qiyomat mutaffifin abasa balad lam yakun takasur humaza masad suralari masad surasini misol qilamiz bismillahi rohmanir rohim تبت يدا أبي لهب وتب shu بسم الله الرحمن الرحيم deb sukun bilan vaqf qilib undan keyin tabbat deb boshladik endi mazkur mana shu yigirma suradan boshqa suralarning boshida yuqorida aytilgan yigirmata suradan boshqasida ar rohimning mimi vaqf qilinmasdan kasra bilan o'qilaveradi